Այսօր փետրվարի 13-ն է տարվա 44-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1668 թվականի այսօրը Իսպանիայի կողմից Պորտուգալիա տարածքը ճանաչվում է անկախ երկիր։ 1689 թվականի այսօրը Անգլիայում ավարտվեց այսպես կոչված փառավոր հեղափոխությունը։ Վիլհելմ III Օրանացին եւ Մարիա II Ստյուարտը բարձրացան Մեծ Բրիտանիայի գահին որպես համատեղ միապետներ։ 1895 թվականի այսօրը Լյումիեր եղբայրները ստանում են կինոապարատի արտոնագիրը։ 1924 թվականի այսօրը Ռուսաստանի խորհրդային ֆեդերատիվ սոցիալիստական հանրապետության կազմում ստեղծվում է ներկայիս Ստավրոպոլի երկրամասը։ 1931 թվականի այսօրը Նյու Դելհին դառնում է Հնդկաստանի մայրաքաղաքը։ 1934 թվականին խորհրդային Չելյուսկին նավը խորտակվեց Հյուսիսային Սառուցյալ օվկիանոսում։ 1980 թվականի այսօրը Միացյալ Նահանգներում մեկնարկեցին 13-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերը։ 2014 թվականի հենց այսօրը Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը FIFA-ի վարկանիշային աղյուսակում հասնում է աննախադեպ 30-րդ տեղի։ Այսօրը ծնվել են 1769 թվականին ռուս նշանավոր գրող բանաստեղծ Արակագիր եւ թարգմանիչ Իվան Կրիլովը։ Կրիլովը ավելի քան 200 առակների հեղինակ է, որոնք լույս են տեսել 1809-ից 1843 թվականներին։ Կրիլովի առակները օժտված են ժողովրդական ոգով, երկիծանքով, սուր եւ դիպուկ լեզվով, որի պատճառով էլ առ այսօր լայն ժողովրդայնություն են վայելում։ Կրիլովի առակներից մի քանիսը թարգմանվել է նաև հայերեն տարբեր հեղինակների կողմից։ Նրա հայտնի առակներից են Գալն ու Գառը, Կապիկն ու Ակնոցը, Ճպուրն ու Մուրճունը, Կարապը, Խեցգետինը եւ Գայլաձուկը եւ այլն։ 1770 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ամենայն հայոց կաթողիկոս Ներսես Եաշտարակեցին։ 1873 թվականին ռուս նշանավոր օպերային երգիչ Ֆյոդոր Շալապինը։ 1881 թվականին անգլացի մանկագիր Էլինոր Ֆարջոն, 1883 թվականին հայկական ծագումով ռուս դերասան եւ ռեժիսոր Եվգենի Վախթանգովը, 1894 թվականի փետրվարի 13-ին է ծնվել հայ դերասան Խորթային Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Համբարձում Խաչանյանը։ 1900 թվականին անգլացի տնտեսագետ Ռոյ Հարոդը, 1902 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի քաղաքագետ Հարալդ Լասուելը։ 1903 թվականին է ծնվել բելգիացի գրող Ժորժ Սիմենոնը, 1946 թվականին մաթեմատիկոս եւ քաղաքական գործիչ Վազգե Մանուկյանը, 1960 թվականի հենց այսօրն է ծնվել իտալացի ֆուտբոլիստ եւ մրցավար Պիերլուիջի Կոլիննան, 1967 թվականին Արցախյան ազատամարտի հերոս Գագիկ Ստեփանյանը, 1968 թվականին Իռլանդացի երգչուհի Նիամ Քավանան, 1979 թվականին ֆրանսիացի տենոր Ֆիլիպ Ժարուսկին, 1990 թվականին հոլանդացի ֆուտբոլիստ Քևին Ստրոտմանը։ Այսօրը տոնում են հայ առաքելական եկեղեցին այսօր տոնում է Տիարընթարաչը։ Համաշխարհային տոնացույցում այսօր ռադիոյի օրն է։ Այսօր փետրվարի 13-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 321 օր։